fees ambazo wanachajiwa naitwa off loading and on loading charge, sababu wafanyabiashara wamekuwa wana complain kwamba charges they are too much, alafu zinafanya wao cost of business inaongezekana, profit margin inakuwa ndogo. Kwa hiyo uh, uh, St. Augustine sasa hivi wanafanya, angalia kama watakuja na evidence ili kusudi wakija kukaa kwenye dialogue, wana wanaonyesha evidence